ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ, ليبلوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Hem odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını imtihan etmek içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksin dersen o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.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 Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zaten sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olansa Allah Teala'dır. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar. De ki iddianızda tutarlıysanız haydi belagatta onunkine benzer on sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup Müslüman oluyorsunuz değil mi? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz.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 İşte bu kesin delile dayananlar Kur'an'a iman ederler. Hangi zümre de onu reddederse bilsin ki varacağı yer ateştir. Bundan hiç şüphen olmasın. Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Men azlamu mimmen iftara ala Allah kadiba أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Durduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون O zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Allah onları azaba uğratmak isterse onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları şerikler, sözüm ona, hamileri de kendilerinden uzaklaşmış, ortalıkta görünmez olmuşlardır. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Bu iki zümrenin durumu tıpkı ama ve sağra kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye. Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişle ben sizin canınızı yakacak gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. La ta'budu illallah. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişsiniz, ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teala'dır.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 Ben gaybı bilirim. Ben bir meleğim de demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere Allah hiçbir meziyet vermez de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Ey Nuh dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerdensen haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين Cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda vermez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan uzağım. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Nuh'a şöyle vahyolundu ki, artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek.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 Nuh da siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız elbet bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Artık rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eşle haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken Nuh biraz ötede olan oğluna, evladım gel sen de bizimle gemiye bin de kafirlerle beraber kalma diye seslendi.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 Ancak onun merhamet ettiği kurtulur. der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer, suyunu yut ve sen ey gök, suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerinde yerleşti ve kahrolsun o zalimler denildi. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين Nuh, Rabbine hitap edip, Ya Rabbi dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Ey Nuh buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o kötü bir iş işlemiştir. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين Ya Rabbi dedi. Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiden önce onları ne sen ne de milletin bilmezdiniz. Öyleyse onların red ve inkarlarına karşı sabret, dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey milletim! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz?'' يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين Ey milletim! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin, ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Ey Hud dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. Ben, benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim.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 Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Azaba dair emrimiz gelince, Hud ve beraberinde olan müminleri, tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad toplumu, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et, nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad, اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin ve yine O'na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir.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 Şayet ben Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı artırırsınız. Hem ey milletim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu, Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin, içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırıverir. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب عقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih onlara yurdunuzda üç günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz dedi. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, Salih'i ve beraberindeki müminleri, azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki, senin Rabbin kavi ve azizdir. Çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler. Evet, inkar etti Rabbini Semut milleti. Evet, işte onun için defolup gitti Semut milleti. أن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ Bir zaman da elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de onu İshak'ın, onun peşinden de Yakup'un doğumuyla müjdeledik. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler dedi. Ben bir koca karı, kocam da ihtiyarken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli beyt! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Bak ta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi. Hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب Elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı, onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. جاءه قومه يهرعون عليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey milletim dedi. İşte kızlarım. Onlar sizin için nikah akdi ile daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvay etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında olan bir adam?'' قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد Şöyle dediler. Sen de pek iyi bilirsin ki senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım.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 Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Haydi öyleyse, gecenin bir bölümünde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüsvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi?'' فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık.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 O da onlara, ey milletim dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين Ey milletim! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin ve ma ana aleykum bihafiz.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 Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek Kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir.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 Bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Rabbinizden af ve mağfiret dileyin.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 Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin üç beş kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط Şu ayıp, ey milletim! Demek akrabam, sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün işleri ilmiyle ihata etmektedir. Ya kavmi i'melû alâ mekânetikum inni amil. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب Ey milletim! Var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak şu ayıp ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi Medyan halkı da defolup gitti. أَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ Ayı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delille Firavun'a ve ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik. O adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. İlâ fir'aun ve melaihi fettebe'u amra fir'aun ve ma amru fir'aun bi reşid. Yekdumu kavmehu yevmel kıyameti fe avradehumun nâr ve bi'sel virdul mevrud. O, kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer, ne fena bir yerdir. أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Bu dünyada da kıyamet gününde de peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد İşte sana bildirdiğimiz bu haberler helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir. İnne fî zâlike leâyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd. Bu anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür. وما نؤخره إلا لأجل معدود Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول Mutlu olanlarsa cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır.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 Biz de elbet müstahakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz.'' ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen, senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir. Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير Öyleyse ey Resulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin. Sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır. اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Sabret, zira Allah, iyi davrananların mükafatını zayi etmez. لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين Bizden önceki nesillerde dünyada fesat ve düzensizliği men edecek böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimlerse içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helak etmez. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstahak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. وانتظروا إنا منتظرون لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et, yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.